السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون في الأحكام قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغدير هنا خطأ يا والي والوانديك كتابه wale wanaitwa nusakh si kwa muallif hakuna bai'ul ghadir الصحيح ni وعن بيع الغرر kwa hivyo hapo mtarakibisha hakuna bei inaitwa bai'ul ghadir hakuna iliyoko ni bai'ul gharar na hayo ndio maksudio kwa hivyo ni makosa katika makosa tu ya kuprint wale nusakh wamechapisha makosa wameandika makosa ilikosa sila muallif sila mundhiri la wale wenye kunasakh hizi vitabu kwa hivyo sahih ni wa an bai'i al-gharar sio bai'u al-ghadir kharajahu al-bukhari wa muslim المؤلف رحمه الله أميانزا حديثي ذا مسألة يا البيع مسألة يا البيوع ambao iko kwenye masala ya kitab almuamalat namna ya kuamiliana na watu na hizi hadithi mpaka niwaambie kabisa niwatayarishe zina ugumu kidogo kwenye kufahamu elimu tofautiana kuna ilmu nyingine nepesi kuna ilmu nyingine huwa ina ugumu kuifahamu mara ya kwanza mara ya pili pengine mara ya tatu ndo naweza kufahamu wala haina maana mtu aogope ilmu kama hiyo la inautakana ni asubiri asubiri Allah subhanahu wa ta'ala akimuona amesubiri atamfungulia ufahamu ataelewa kwa ila ikiwa kila hadithi ni ngumu tusiisome kwa sababu ni ngumu basi itapotea ilmu nyingi lidhalika haya masala watayarisha kabisa kidogo yana ugumu tahisi ugumu mwanzo lakini insha Allah taala utakuja kufahamu ukisoma mara ya kwanza pili au ukisikiliza mara mbili tatu insha Allah utazidi kufahamu na wala sitoingia ndani sana sitoingia ndani sana kwa sababu si munasib tutaeleza yale aliyoeleza mtume alaihi wasallam kwenye hadithi tasherehesha tupige mifano kiasi ya mtu kufahamu alafu masaili ya ndani mengine hayo masala khasa mtu atauliza yakimfikia Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha watu kula mali ya wengine ni haramu akl amwalu nas haram la yajuz hadha al-asl lakini ilipokuwa binadamu wanahitajiana hawana budi huyo mhitaji huyu huyo mhitaji huyu idhan lazima kupatikana njia za mali kuzunguka kutembea baina yao sasa kuna njia za haramu sheria imezikataza kuna njia zingine za kulana mali yetu lakini za halali kama kutoa za, eh, kutoa hiba na zawadi ukachukua mali yako kampa mtu hiba au zawadi hiyo ni halal kula au ukamruhusu mtu kutumia kitu chako kwa idhini kwa roho safi hiyo ni mbinu ya kupata hicho kitu na mbinu nyingine katika mbinu za kutumia kitu cha mwenzako ni albai kuuza kuuza na yeye anunue kando na njia hizi njia zingine ambazo kwamba za haramu zimekatazwa kama kutumia kitu cha mtu bila ruhusa yake bila idhini yake hajakupa mwenyewe au kuiba au kupora zote hizi ni njia za kula mali bil batil bil haram kwa hivyo na albay ni moja katika njia ambazo kwamba ni wasila ni sababu inayokufanya wewe yajuzu sasa kutumia kitu cha mwenzako kwa sababu gani umekinunua kumepita bei baina yenu mumeuziana wewe umenunua yeye akakuuzia au yeye akanunua wewe umuuzie zote hizi ni mbinu za kula mali bil halal na Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum haifai baadhi yenu wale mali ya baadhi isipokuwa ule mali ya mwenzako isipokuwa baada ya kufanya biashara ila antakuna tijara yani muuziane antaradhi minkum tena kwa kuridhiana sio kuuziana kwa nguvu kwa hivyo hiyo ndio muktadha ya sura min suwar albay kwenye hii hadithi ameanza kutaja hadithi ambazo kwamba mtume alayhi salatu wasalam bei aliozikataza na hii ni hikma kwanza hivi ameanza kueleza bei zilizokatazwa kwa sababu zilizoruhusiwa ni nyingi nyingi sana sasa madamu zile zilizokatazwa ni chache ndio akaanza nazo kwa sababu ni chache mengi mambo kwenye sharia yaliyoamrishwa mengi yaliyohalalishwa ni mengi kuliko yaliyoharamishwa sasa ukianza kuyahesabu yohalalishwa ni mengi sana utachoka sasa ukitaja tu yale yaliyokatazwa hii ni rahisi kwa sababu yale mengine ambayo hayakutajwa utajua yote ni halali ndio maana akaanza na hadithi ya zile bei zilizoharamishwa ndio ujue zingine ambazo hazikutajwa itakuwa ni bei halal na kwenye masala ya bei kwenye masala ya bei sharia imeweka masala muhimu jiddan kwenye masala ya bei nguzo mbili muhimu nguzo ya kwanza ni ar-ridha ar-ridha upatikane maridhiano huyu airidhie bidhaa na yule mwenye kununua mwenye kuuza aridhie bei jambo la pili as-sidq as-sidq mnunuaji awe mkweli na muuzaji awe mkweli wasidanganye baina yao haya mambo mawili yakitimia basi ile bei ni halali na ile bei Allah subhanahu wa ta'ala ataibariki kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fī bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā hii hadithi sahihi Mtume alayhi salatu wasalama asema fa in sadaqa wa bayyana wakiwa wa kweli wenye kuuza na mwenye kununua wakawa wa kweli wabayana na wakaieleza waka bidhaa yao kikweli hii bidhaa mathalan sifa yake ni hii asidanganye asidanganye kuna mtu kumdanganya mwenzake na mnunuaji asimwambie ah bidhaa hii hii tukule yule mwenzako alikuwa atakunipa kwa kumi yeye atakunipa kwa 15 na mrongo na mrongo hata hakuambiwa hivyo bila shaka yaifai hiyo ndio maana in sadaqa wa bayyana waseme ukweli basi akifanya hivyo na akabainisha sifa za bidhaa vizuri basi Allah sema burika lahuma fi bai'ihima mtume asema watabarikiwa kwenye bei yao lakini wa in kadhaba wa mahaqa wa in kadhaba wa eh, katama naam in kadhaba wa katama wakisema urongo au wakaficha aibu ya bidhaa ikaficha ghish basi mtume asema muhiqat barakatu bai'ihima Allah atatoa baraka kwenye ile bei wala haitakuwa na baraka yote naam hii hadithi ya Abu Huraira ampokea mtume sallallahu alaihi wasallam qala asema naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati amekataza bei ya kokoto bei iliyojengewa kokoto ama mawe madogo vijiwe vidogo bei hiyo mtume sallallahu alaihi ameikataza maana bai'ul hasat nini yani al-bai'u ala ramyi al hiyo ndio maana bai'ul hasad al-bai'u al-mabniyu ala rami al-hasad ni bei inaupitishwa kwa kurusha kijiwe kurusha kikokoto na iko na sura kadhaa minha mathalan katika sura za hibei mimi nataka kukuuzia wewe ardhi kwa mfano ilikuwa kwa zamani za jahilia sasa hii ardhi yangu nitakwambia mimi nitarusha hichi kijiwe masafa itakapokutua hichi kijiwe hiyo ardhi yote mmekuzia sasa ni eka moja ni eka mbili nusu eka robo yake wewe na bahati yako yani hujui kiwango gani kile kijiwe kitatua kwa hivyo ni bei ambayo kwamba ina ujinga ndani uweze elewa hiki kijiwe kitaruka kitatua mpaka wapi sasa ni usubiri mpaka mimi nirushe kwa hivyo madamu hii bei ina undani inakuficha masafa hatuwezi jua kiwango ndio maana ikaharamishwa itwa bai'ul hasad au hiyo sura ya kwanza sura ya pili ni wewe uingie dukani walikitumia pia hiyo Quraysh ukiingia dukani mimi nitakupa jiwe rusha kwenye bidhaa itakayokutua hichi kijiwe hiyo bidhaa nishakuzia kwa nguvu utaichukua ni yako kwa nguvu utanipa pesa kwa hivyo wewe na bahati yako ukirusha kwenye sehemu za nguo ukirusha kwenye sehemu za vyombo shore yako kijiwe kitakapokutua kwenye ile bidhaa ile bidhaa huwa ni lazima uitukue hiyo ni aina ni sura pia katika sura za bai' al-hasad sura ya tatu ulama wasema katika sura ya bai' al-hasad ni yule mwenye kuuza amwambie mnunuaji mimi nitapiga kuta hizi kokoto kwa kwenye kwenye mkono nchote idadi ya zile kokoto nitakazokuchota ndiyo idadi ya pesa utanunulia bidhaa hii sasa nikipiga kuta nikichota kumi utatoa dirham kumi nikichota 20 utatoa dirham 20 kuchota mimi ndio bei ya kununua ile bidhaa zote sura hizi zaitwa bai'ul hasad sura tatu hizo zaitwa bai'u al-hasad na kwa nini imekataza kwa sababu ya jahala hujui ile bidhaa utainunua vipi kama kwenye masala ya ardhi hujui inaeka ngapi kijiwe kitakapokutua wapi hujui ikiwa ni masala ya urushe kijiwe kwenye bidhaa itakayokuangukia hujui jiwe lako litaanguka kwenye bidhaa gani na pengine hutoiridhia lazima uichukue kwa ni masala mtu kupiga kuta mawe kwenye ardhi idadi ya ile mawe ndio pesa utanunulia pia hujui itachota ngapi kwenye mkono wake idhan kwa sababu kuna jahala ndani kuna ujinga ndani baadhi ya mambo idhan hii bei mtume alayhi salatu wasalam akaikataza ndio maana yaitwa bai'ul hasat bei ya kokoto ya kurusha mawe kwa hivyo hizi sura tatu zote hizi sura tatu niliozitaja ni sura za bay alhasad ni sura za bay alhasad kwa sababu ya jahala ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akaikataza kwa sababu min shurutul bay albayan walwuduh lazima bei iwe wazi bidhaa iwe wazi uione hii isiwe na aibu iliyofichana kwa hivyo hii ni masala ya kwanza kwenye hadithi nao ni bei alhasad na hizo sura tatu zote ni sura za bai'i al alafu akasema wa an bai'i al wa an bai'i al na mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kila bei yenye udanganyifu hata al yaingia kwenye gharar al pia yenyewe yaingia kwenye gharar kwa sababu ndani kuna udanganyifu hujui bai'ul gharar ulama wasema bai'ul gharar ni ipi huwa bai'ul mukhatara ni bei ya kuhatarisha hujui natija yake wacha niingie ni hatarishe tu aweza kuwa kitu sawa aweza kuwa si sawa bidhaa yani bei ya kuhatarisha ndio ita bai'ul gharar bwana hii bidhaa vipi Allah sijui bahati chukua na bahati yako jaribu bahati yako jaribu bahati yako lakini mimi siwezi kukwambia ni nzuri ni mbaya hii itwa bai'ul gharar bei ya kitu ambacho haijulikani yani wafanya kuhatarisha kwenye ile bei nazo ziko anwa bai'ul gharar ziko aina kadha ya kwanza wa huwa bai'ul ma'dumi ni kuuza kitu ambacho hachiko ma'dum hakiwezekani uweze kukitukua kisalimisha uweze kukitukua kisalimisha ni madum kwa mfano njoni kuuzie mnyama bwana mimi nina punda na farasi nitankuzie bei gani shilingi 10000 sawa haya haya pesa hizi wapi farasi ah yuko msituni amkimbia msituni paka nikamtie kamba nenda mchukua hii cheni nenda kamtefute mtie ende naye ah, hii haifai hii ni bai'ul ma'dum wauza kitu ambacho kwamba saa ile ya kununuliwa hakiko kile kitu huwezi kukisalimisha huwezi kukisalimisha hii inaitwa bai'ul ma'dum hii ni haramu kwa sababu gani ndani yake kuna gharar kuna kuhatarisha aweza kumpa pesa ule na ule mnyama usimpate tena kwa hivyo utakuwa umehatarisha pesa zako zitaliwa na huenda ule mnyama akapotea msituni simpate au kuuza samaki kwenye maji bahari bana ndo nkuuzie bana anataka ah, samaki gani bana anataka ah, tasi anataka tangu ah mimi ah. nitaka tangu ando ndo nkuonesha yule pale wana ule kwenye bahari yule kwenye jiwe atembea leta shilingi 2000 sasa nikupa pesa ha, samaki wa ananiambia kapige mbizi ukamtukue kwa nile samaki atakaa ndo kamtunde hapana sasa hii ni bai'ul ma'dum wauza kitu ambacho kwamba haiwezi kusalimishwa utahatarisha pesa yako yule atakula na samaki usimpate madamu kuna gharar hiyo ndio hitwa gharar sasa kuhatarisha madamu kuna gharar kwenye hiyo bei haifai watu kuuziana bei hiyo inaitwa bai'ul ma'dum ni katika bei nyingine sura ya pili katika bei za gharar awil majhul kuuza kitu ambacho kwamba majhuli hakijulikani majhul hata hujui hujakiona hujaelezewa sifa zake hujakiona kitu chenyewe bana hebu nisifie iko ah, hata sifa zake sasa sikumbuki siwezi kukumbuka sifa zake ah basi kwanza nenda kaniletee itakuwaje ninunue kitu majhul mimi nikwambia ndo nikuzie kitu bei gani shilingi 1000 kitu gani utakoniuzia Allah hata sijui kitu gani mimi nakumbuka nina mali tu ninao kitu eh kitu gani sijui sifa yake mvipi kitu ah, hata sikumbuki hadha bei majhul hadha bei majhul haiwezekani ili lazima ijulikane ni imma majhulul ain hakijulikani kitu chenyewe ni kipi au chaweza kuwa chajulikana lakini ni majhulu sifa sifa yake ni ipi njoo nikuuzie nyumba yangu mimi nina nyumba tatu sawa nyumba tatu mimi nikwambia njoo niuzie nyumba yangu toy mimi najua wewe una nyumba tatu ipi a ah, a ah, wewe na bahati yako nitakao kuamua eh sasa mimi nikwambia wewe una nyumba tatu nyumba ya mjini ama ya shamba ama ya wapi hutaki kubainisha sifa ile nyumba hii inaitwa bai'ul majhul wewe ni unue alafu akwambia tu kwa nyumba yote ile aliyoamua kukupa tu la lazima kabla ya aqd unionyeshe nyumba yenyewe ni hii sifa zake hii na ni ile ya mjini si ile ya mashambani wazi kwa hiyo hiyo sura ya pili katika sura za bai'ul gharar ndo maana ikaharamishwa ikakatazwa lakini ulama wasema lakini ulama wasema yughtafar al-gharar al-yasir udanganyifu mdogo kuhatarisha kule kudogo husamehewa kuna bei zingine tukinua za kuhatarisha kweli lakini kiwango cha, cha hatari ndani yake ni kidogo si kiwango kikubwa ndiyo sahihi hii bei ukifanya ndani utahatarisha lakini asilimia mbili katika mia asilimia tano katika mia idadi kidogo hii usameheka kisheria hii usameheka kwa sababu gani kwa sababu tusiposamehe ile aibu ndogo ile bei haitomkinika tena kuuzwa kile kitu الغرر اليسير معناه yake nini huwa alladhi law lam naghtafirhu lam tana albay'u kama hatutoachilia aibu ndogo kama hii bei haitowezekana kuuzwa kile kitu haitowezekana kwa mfano kwa mfano wa, wa, wa gharar yasir udanganyifu mdogo au kuhatarisha kwa idadi ndogo kwa mfano nyumba bwana endoni kuuzie nyumba yangu alafu niulize hapa ndani ya ukuta ume, ume, umefinika na chuma cha nchi ngapi nchi kumi nchi nane nchi tano Allah mimi sijui sijui siwezi kukwambia sumku ya sakafu ndani umemimina na chuma kiwango gani sijui siwezi kujua sasa nikwambie pasua ukuta sasa piga nyundo utoe uangalie chuma cha lenta ni nchi ngapi itaingilika kilini ah, ah, itawezekana ina maana tukikubali hii ina maana haifai tena kuuziana manyumba bei ya kuuzwa nyumba itakuwa haimkiniki kwa sababu mimi sijui ndani ya ukuta umefunga chuma nchi ngapi sasa bei kama hii aibu ndogo kama hii sharia imesamehe gharar yasir kwa sababu lau tutachukulia hilo itakuwa haifai kuuziana nyumba haifai uzima na hemkiniki mpaka tutobe ukuta tuangalie misijui lidhalika aibu ndogo kama hizo au gharar ndogo kama hiyo hiyo ni kuhatirisha kwa kwa kudogo hiyo sharia imesamehe wa ila tukishikilia hapo lazima ujue mpaka chuma kiwango chake ina maana nyumba zisiuzike sasa kwa sababu nikitoboa mimi itabidi njenge tena sasa aibu kama hizo kidogo au hatari kama hiyo ndogo sharia imeisamehe na lau kama haitosamehewa hiyo itakuwa hatuwezi tena kuuziana nyumba mustahili mfano wa pili ambao katika mfano wa gharar kidogo ambao yasameheka kuhatarisha kwake ni kidogo kwa mfano kuuza mayai wewe unaponunua yai waona kule ndani kuna kimanda kimeoza makizima hujui utanunua mayai lakini ukienda nyumbani ndo huenda likapasua ukaona hili mbovu ikiwa kila nikitaka kununua yai mpaka nitoboe tundu niangalie ndani nzima sizima biashara mayai itabidi ifungwe itakuwa haiwezekani watu kuuza mayai atakao mayai ninunue kuku afuge amzalie itakuwa ngumu kwa hivyo sharia ikaruhusu yai liuzwe hata kama hujui ndani nzima sizima hii ni gharar ndogo kwa sababu mara nyingi mayai huwa mazima katika mayai mia huenda moja likatoka baya kwa hivyo madamu kuhatirisha ni, idadi yake ni ndogo eh, kiwango cha hatari ni ndogo kwenye ile bei sharia imesamehe aibu kama hiyo ndogo wa ila itakuwa kuuziana mayai haiwezekani haifai kuuza yai mpaka ujue ile monda na yai ukilipasua halikai siku mbili litaoza idhan itakuwa ni hasara maana yake ni kwamba biashara mayai haiwezekani kwa hivyo gharar kama hii ndogo aibu kama hii ndogo sharia imesamehe lakini aibu nyingi kiwango kingi la hapo haitakani kitu chaoza umekiona la chatoa harufu la bila shaka hii wazi au kwa mfano kuuza nazi kuuza nazi wewe ukienda dukani kununua nazi hujui ndani iko vipi ni nzima si nzima ile nazi ndani kiduguda ama ni mbata ama ni koroma dafu la koroma huwezi kujua wanua wabakhtisha wahatarisha tu mpaka kwenda nyumbani uivunje ndio utaona ni nzima si nzima lau kama udanganyifu mdogo kama huu sheria hautouachilia itakuwa kuuziana nazi haiwezekani haiwezekani biashara ya nazi itakuwa ngumu kufanyika kwa hivyo itakuwa watu hawapati nazi maana kuuzwa haziuzwi mpaka ujue iliyoko na ukivunja nazi usipoitukua ushamti hasara mwenyewe lidhalika gharar ndogo kama hiyo kuhatarisha kukiwa kudogo kwenye bidhaa sharia imesamehe aibu ndogo ndogo kama hizo na imeruhusu bei ifanyike japokuwa huja baadaye masala mengine masala ya arshi arshi huitwa arishi Kiswahili kwamba umeivunda ikapatikana vile kuna nisba kidogo kiwango kidogo hiyo ni baba akhar kwenye masala ya bei kwamba hutozwa arishi kidogo kwa sababu ya ile hasara iliyoingia na hiyo ni masala nyingine almuhim bai'ul gharar haifai bei yoyote ambayo kwamba kiwango cha hatari ndani yake ni kikubwa tumekatazwa kuingia bei hiyo kwa sababu huenda ka umemdanganya ule mwenzako danganyifu uko mwingi ndani yake lakini aibu ndogo ndogo udanganyifu mdogo mdogo ambao kwamba ha, mato na bila udanganyifu huo ile bei itakuwa haiwezekani kupatikana mpaka tusamehe mambo kama yale ndio ile bei ipatikane kama kwenye nyumba tusamehe aibu zingine kwenye nazi tusamehe ndani tusipofanya hivyo itakuwa haiwezekani kuuzwa bei hiyo basi bei hiyo huitwa bai'ul gharar bai'u al-gharar tumsema maana yake nini huwa bai'ul mukhatara ni bei ya kuhatarisha ila zile hatari chache ndogo ndogo ambazo kwamba sheria imesamehe basi hapo utaruhusiwa kwa sababu kuna bidhaa zingine ukishakuzivunja ndani tu uharibika haziwezi kuwa mzuri sasa wewe uje upasue hii upasue hii haijanridhisha pasua nazi ya pili hii haijanridhisha haina nyama nyingi ina nyama kidogo utapasua nazi tano alafu nunue moja alafu zile ulizopasua zote ya sara muuzaji kwa hivyo la dharara wala dhirara hakuna madhara huku na huku utanua nazi nenda nyumbani kafunje. umeipata nazi mbovu utairudisha kwa mwenyewe atakutoza arishi arishi kitu kidogo kama badali ya kumkuziba ile hasara yake atakutoza arishi kidogo basi alafu utachukua ime utanunua kwake ama utakwenda kununua kwingine kwa sababu ya kumvundia nazi yake naye atakutoza arishi kama nazi mathalan nazi yauzwa shilingi 50 mfano bwana nipe shilingi shirini kama arishi ya kunipasulia nazi yangu alafu mnakusana madamu uza. Haa, masala yako kwenye milango yake khasa itakuja ikipata e, ikiwa kwenye masala kutub za fiqhi huwa yanatajwa arsh algharamat hizi mambo mzo kwamba hasara umemtia yule e, muuzaji hulipwa kitu kidogo alashan kujaza ile hasara kwa hivyo hiyo ndo baamu إيه إنه بيع مبيلي تلزي صومة بيع الحصاد نحرامه نبيع الغرر نحرامه نهاي عنده ما يلزو ياكي نهيزو نديزو صورة زاكي نزو تجيه نميو تجيه صورة تات أين تات بيع الحصاد نميو تجيه معنا بيع الغرر نأين زودا غنيف الغرر في البيوت البناء الغرر كوني البيض الغرر كوني نازي النار جيل نام في هذا الحديث بعض الفوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى هذا الحديث دليل على نهي بيع الحصاة وبيع الغرر حديث إمكتازا إمحرميشا بيعه زنبيلي بيع الحصاة نبيع الغرر بيع كوكوتو أو فيديو فيدوغو نبيع غرر yani bei ya kuhatarisha bei yoyote yenye uhatarishaji ndani usiingie mpaka upate yaqeen ndio uingie ثانيا <clears throat> فائده ya pili وفيه النهي عن الغش للمسلمين حديث yakataza ghish kuficha aibu ya bidhaa al-ghish fi al-bay' ni kuficha aibu ya bidhaa makosa si mzuri hii bidhaa yangu waiona wewe ina aibu وكفيتش لا يجوز هذا والحث على الصدق في المعاملة حديثي مهميزة واتوا يواكويلي بيندي ونبوزيانا ذاوي واكويلي سواي وبرنغانيا لذلك ديني تكنصاحة جرير بن عبد الله البجلي هو يندول راوي حديثي كمتم سسلم بايعنا الرسول سسلم على المنشط والمكره والعسر ويسر كشاكسيما والنصح لكل مسلم tumembai mtume kwamba tutamnasihi kila muislamu atamnasihi muislamu mwenzake kwenye mambo yote lidhalika jarir jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu anhu ni katika masahaba wa ahli yaman alipopokea hii hadithi kwa mtume akaitabikisha kwa kitendo kwamba muislamu mnasihi mwenzake akaenda sokoni kununua farasi yule muuzaji akamwambia nipe dinari tatu dinari tatu mtukue jariri akamwambia la farasuka tastahiqu akthar huyu farasi wako ninavyomuona sifa zake na uzuri wake hiyo ni kidogo huyu astahiki zaidi ya tatu sikupi tatu tatu ni kidogo huyu ananunua ujue jariri ndo anunuao amwambia muuzaji la umenipa bei ndogo ongeza huu farasi wako sifa zake ni mzuri afai kuuzwa hivi akamwambia nipe sita akamwambia farasuka tastahiqu akthar farasi wako anataka nyongeza hiyo ni kidogo sita akamwambia nipe tisa nipe sasa dinari tisa akamwambia hewa alana sawa ukinambia tisa sasa hiyo bei yaendana na hufarasi Allahu akbar angalia sidq na ukweli wa masahaba na nasiha sema ah, ah hili juu hili kumbe zuzu, lijui bei nimshindike kwa tatu tena niwaambie naanza jamaa taka farasi nweni kwa fulani bwana hajui bwana mimi mmemshindika mbadala nitaka farasi mume tu kwa wawili kiangalia bei baksa eh bei baksa nendeni kwa fulani bwana hajui bei yule utoa tu zitu sisi ndo pabia zetu tungefanya hivyo lakini angalia watu wa kweli watu wa kweli amwambia la huu farasi sokoni hauzu hivi yafao muuze kutoka tatu akampandishia bei mpaka ikafika tisa Jarir akamnunua kwa tisa dananir badala ya kumnunua kwa tatu angalieni ukweli ni kweli mtu kama hii aweza kuhini akipata faragha ati amkhini muislamu au muibie au mdanganye la hawa walikuwa wa kweli wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini <laughs> sisi kenda pale dukani ukiangalia ah, hapa bwana amekuwa mtu hajui bei mjamaa ameondoka kidogo amemweka wakili naibu wake ukabahtika na yeye akakwambia bei 50 kwambia 20 mbio tena ukapima kilo nyingi kwa sababu wajua huu ni haelewi bei mbio ukapatiliza kabla mwenyewe hajaja ukasomba ukaenda zako lakini wakimbia wapi fa aina tadhhabun Allah subhanahu wa ta'ala asema fa aina tadhhabun in huwa illa dhikru lil alamin mwenda wapi wewe enda kwa Mola unamkimbia Mola wako utakwenda wapi kwa hivyo kudanganya hakuna faida yote ghishi haifai kwa waislamu idhalika mtume alayhi salatu wasalam alikwenda sokoni akaingiza mkono kwenye ngano ngano akaziona ngano za ngara akatua akaingiza mkono ndani akazisikia maji maji ah akatoa mkono akaambia ya sahiba shair ma hadha mbona hizi ngano nje naziona nzuri kavu zavutia mbona huku ndani kuna maji maji amba ya rasulullah asabatha as-samaa jana nilizisahau zikanyeshewa zinyeshewa na mvua ndio maana ninazificha chini hizi kavu ninaziweka juu ili zisitambulikane subhanallah eh. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkemea sana akamwambia afala ja'alta hadha fawq waonaje hizi maji maji zilionyeshewa ukaziweka juu hizi kavu ukaziweka chini akanyamaza yule bwana akamwambia man ghashana falaysa minna mwenye kutuhishi si katika sisi leo mtu atakuzia kitu kibaya kimekaa cha yana cha yuzi cha siku tatu nyuma atakifinika finika kubandikia kwamba atakuwa kama cha yeo tafikiri cha yeo na hakwambii kwamba bana hii bwana kilalo hiki kimekaa tukua hiki kizuri ah atakuacha tu tena kubandikie eh taona amevuya yeye ashavuya bila shaka hii ni khata na ni ghisha ifai ثالثا katika fawaid anna almuamalat mabniyatun ala alwuduh waladl muamala wa binadamu zote muamalati zetu zote zimejengewa kisheria juu ya wudhuh kuwa wazi waladl na uadilifu muamala wowote si kuuza tu kuuza na kununua tu muamala wa bei muamala wa kununua muamala wa zawaji muamala wa chochote eh, hata zawaji lazima kwa kuna uwazi kama mume ana aibu ya kutatiza nikah au mke ana aibu ya kutatiza nikah lazima ielezwe waingie kwenye ndoa waje wajua huyu ana aibu na huyu ana aibu toka na mwanzo wajue tuoana tuna aibu sio masala mtu ajagundue baadaye hadha min alghish wala yajuz hadha wala yajuz hadha la budda min alwuduh kwenye muamalat naam twende hadithi inayofuatia <clears throat> na hii hadithi inayofuatia nitaka mnisikilize kwa makini kidogo ni mzito kwenye kuifahamu zaidi kuliko hii ya kwanza kwa hiyo nataka mnisikilize vizuri alafu kama mtu hajaelewa atauliza hadithi ya 30 mtume alayhi salatu wassalam asema حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيما متومي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ذهب ikiuzwa kwa dhahabu mwenzake dhahabu kwa dhahabu walfidhatu bilfidha na bei ya fedha kuuzwa kwa fedha walburu bilburi na buru kwa buru washairu bishairi na shairi kwa shairi albur ni aina ya ngano ambazo ni zinono alafu zifupi zimejaa kama mchele itwa buru alafu kuna ngano zingine sana huwa zatoka Sham ndefu zimenyoka zimenyoroka ndefu hizo zaitwa shair ni ngano fulani kwa hivyo alburu wa shair ni aina ya ngano buru kwa buru na shairi ikiuzwa kwa shairi watamru bitamru na tende ikiuzwa kwa tende walmilhu bilmilh na chumbi ikiuzwa kwa chumbi ukiuza jinsi hizi vitu kama hivi kwa mwenzake basi lazima uuze mithlan bimithl mfanoe kwa mfanoe yani kilo kwa kilo kilo mbili kwa mbili kilo tatu kwa tatu ndio mithlan bimithl sawa bisawa sawa kwa sawa hii ni taakidi kutilia mkazo tu kama huku mbili unusu mbili unusu itakavyokuwa dhahabu mathalan gramu 100 kwa garamu mia usinambie ah hii dhahabu yangu ni mpya yako mkuku sasa madamu yako mkuku mimi utanipa gramu 80 nitachukua kwa gramu 80 na hii yangu ni mpya nitakuuzia 100 ah iwe kuku dhahabu iwe ni mpya iwe sasa hivi nenda kuitoa ni mia gramu kwa mia fedha kwa fedha ni hivyo hivyo usiniambie fedha yangu ni quality hii zaidi kuliko hii hii number 1 grade yake hii number 2 grade yake ati dhahabu grade 1 na hii dhahabu grade 2 hakuna grade 1 na grade 2 madamu ni dhahabu mia kwa mia ishirini kwa ishirini alfu kwa alfu wa hakadha yatakayouzwa hivyo washairu bishairu ngano kwa ngano anambia ah mimi ngano zako za mwaka jana ngano zangu ni mpya kwa hivyo mimi madamu zangu ni mpya wewe zako vile za zamani utanipa mbili mimi nitakupa kilo moja la ziwe hata za mwaka juzi kilo kwa kilo eh hakuna hii ngano yangu ni iko grade 1 yako hakuna au ni mchele mathalan ah huu wangu ni pisori wangu mpisori wako ni lokal au ni fatuma sasa madamu yako si pisori takupa pisori kilo moja unipe fatuma kilo mbili la kilo kwa kilo madamu ni mtee uwe hii ni grade 1 na hii ni grade 100 itakavyokuwa la budda min sawa mithlan bimithli sharti ya pili mtume akasema yadan biyadin mukabidhiane kwa mkono chukua nipe lete chukua hakuna masala tukua hii yangu nitakuletea kesho au baadaye la la la kwa hivyo ukiuza jinsi kwa jinsi lazima ufanye mambo mawili usawa kwenye kilo zake na kukabidhiana pale pale sio nitakuletea kesho fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf haya, haya mali yakitafautiana eh fabi'u kayfa shi'tum uzeni mnavotaka idha kana yadan biyad ikiwa mtakabadhiana ikiwa mtakabadhiana sasa hapa ndani sikilizeni vizuri hapa tuna sura tatu nataka muzidhibiti kwa makini sura tatu sura ya kwanza sura ya kwanza ni kuuza jinsi kwa jinsi nyingine ni kuuza jinsi kwa jinsi nyingine kama dhahabu kwa dhahabu mimi nina dhahabu na wewe una dhahabu tuuziane ikiwa ni jinsi na jinsi nyingine hapo itashartizwa masharti mawili atamathul kilo zake ziwe sawa sawa na gramu zake ziwe sawa sawa sharti ya pili ni at-taqabud pale pale tumalizane chukua yangu lete yako hata kama dhahabu yangu nkukuu kiasi gani na yako ni mpya kiasi gani na yako ni grade 1 na yangu ni grade 0 lakini lazima masharti mawili usawa kwenye wizani ndio hiyo tamaful na kukubadhiana pale kwa pale masharti mawili ikiwa wauza jinsi kwa jinsi nyingine hiyo ni hali ya kwanza nafikiri iko wazi twende hali ya pili hali ya pili hali ya pili ni ikiwa wauza sinf ama jinsi kwa ingine wauza jinsi sinf kwa sinfi ingine jinsi mmoja lakini hii ni sinfi kando na hii ni sinfi kando kwa mfano dhahabu na fedha zazingatiwa jinsi moja hizi jinsi moja lakini sinf ni aina hii ni aina yaitwa dhahabu na hii ni aina yaitwa fedha lakini zote nchuma ndio maana nikasema sinfi hii na hii kwa mfano wauza sinf na sinf akhar yani wauza aina ya chuma hii na aina ya chuma hii kama dhahabu kwa fedha mathalan mimi nina fedha wewe una dhahabu tuuziane hii ni hali ya pili hii ni hali ya pili kuuza dhahabu kwa fedha kwenye hii hali ya pili sharti inayotakikana ni moja tu si mbili sharti moja tu sharti gani inatakikana iwe ni yadam biyad tukabidhiane lakini wizani zaweza kuzidiana mimi naweza kukupa fedha gramu 100 wewe ukanipa dhahabu gramu 3 haina shida bora tueleane mimi nikakupa fedha gramu 200 wewe ukanipa dhahabu gramu 50 hapo yajuzu kuzidiana kikiwango lakini sharti ya kupeana mkono kwa mkono haianguki itabakia hapo hapo kwa hivyo anayeuza dhahabu kwa dhahabu jinsi kwa jinsi sharti ni mbili anayeuza anayeuza jinsi mmoja lakini aina hii na aina hii sinfi kwa sinfi kama dhahabu kwa fedha dhahabu na fedha ni jinsi moja zote ni athman lakini hii ni sinfi ya dhahab na hii ni sinfi ya fedha ukiuza sinfi kwa sinfi dhahabu kwa fedha sharti ni moja tu sharti ni moja tu nao ni kukabidhiana kwenye kikao kile kile mlouziana ama kuzidiana mwaweza kuzidiana mwaweza kuzidiana ikiwa ni dhahabu kwa fedha hizo ni hali mbili tushamalizana nazo na hizi aina nyingine alburu sasa hizi ni dhahabu hizi si chakula ndo nikasema hapa kuna jinsi mbili kuna dhahabu na fedha ni jinsi kando kuna naburu na shairi mpaka mwisho hizo jinsi ya pili kwa sababu hizi ni chakula hizi si chakula mpesa ama kwenye chakula sasa buru kwa buru ukiuza buru kwa buru masharti manga mawili lazima ipatikane usawa kwenye kilo na kukabidhiana ukiuza shairi kwa shairi usawa masharti mawili usawa kwenye kilo na mukabidhiana ukiuza tendre kwa tendre ni sawa sawa usiniambia oh yangu ni ajwa bwana yako sukari ajwa ina thamani kwa hivyo mimi nitakupa ajwa kilo moja wewe utanipa sukari kilo moja na nusu hadha riba hadha riba inaitwa riba al-fadl hata kama tende yangu ni ya mwaka jana yako anza kuitongua kwenye mti sasa hivyo ikata sawa lazima masharti mawili keili kwa keili kilo moja sawa sawa alafu na mukabidhiane <clears throat> chumvi kwa chumvi hivyo hivyo hivyo hivyo sawa umesi chumvi yangu grade hii grade yako ni kwa hivyo hapa ukiuza simfi kwa simfi masharti mawili lakini ukiuza simfi kwa simfi ingine kando kwa mfano ukauza bur na tamr bur na tamr hapo itakubalika sharti moja tu ambao ni mukabidhiane pale pale lakini mimi naweza kukupa magunia mawili ya buru wewe ukanipa tenda kilo tatu au kilo mbili hasaba takavyokueleana hapo ya juzu kuzidiana lakini kukabidhiana haianguki idhan zikikhtalifiana aina sinf ya chakula zikakhtalifiana maana zote hizi buru shairi tamri milhi zote itwa jinsi lakini chini yake kuna asnaf kuna aina ya chakula kuna chakula aina yaitwa buru kuna chakula aina yaitwa ngano kuna chakula aina ya tende hasa tukiuza hizi aina kwa aina tukiuza buru kwa tende shairi kwa tende chumvi kwa tende hapo katika hali hizo zote sharti ni moja tu takabudh mukabidhiane kwa mkono ama kuzidiana hapo ya juzu kuzidiana juzu muzidiane mimi naweza kukupa tende kilo mbili wewe ukanipa gunia zima la buru haina shida bora pale pale kwenye kikao kila mtu atukue chaki au mimi naweza kukuuzia shair kilo tano ukanipa chumvi gunia nzima hakuna shida bora tukabidhiane au naweza kukuuzia buru gunia moja kwa tende kilo tatu nne tano Twaweza kuzidiana na kupunguana haina shida bora mukabidhiane pale kwa pale kwa sababu gani? Kwa sababu aina ya chakula zimetofautiana. Aina hii kando na hii kando. Lakini ukiuza jinsi moja kwa jinsi nyingine au simfi moja kwa nyingine hapo hapo. Kwa mfano, tende kwa tende, buru kwa buru, mchele kwa mchele, pojo kwa pojo, hapo masharti mawili. Usawa kwenye wizani na kukabidhiana nafikiri hizi hali mbili ziko wazi mpaka sasa kabla tujaenda mbali tuchukue hali ya mwisho sasa hali ya mwisho ambayo ni hali ya tatu ni kiuza jinsi kando uiuze kwa jinsi ingine kando kwa mfano tunataka kuuziana baina ya dhahabu kwa tende dhahabu kwa tende chakula na pesa dhahaba hizi jinsi hii jinsi tofauti kando na hii ni jinsi ajinabi kando hii ni kula hii ni chuma dhahabu ukiuza dhahabu kwa ngano shair ama uuze dhahabu kwa tende ama wauza dhahabu kwa chumvi hapo hakushartizi hata sharti moja hapo riba haingii kabisa tukitaka tutauziana sawa sawa tukabidhiane saa ile ile tukabidhiane baadaye mimi nikabidhi yangu saa hii wewe kesho nitakuletea kesho yako haina shida hapo hakusharutizi sharti hata moja kwa sababu riba haingii kabisa ukiuza dhahabu yani pesa kwa chakula lidhali kama naweza kwenda dukani sina pesa nikatoa chakula nikaenda zangu kulipa kesho mafishkal kwa sababu ni jinsi kandoo haina uhusiano na hii riba hapa haitembei kwa hivyo mimi naweza kuuza mathalan dhahabu gramu mia moja kwa tende tani moja nzima na tena sikukabidhi pale pale naweza ukanikabidhi kesho kesho kutwa ghairi dhalik nikiuza fedha kwa chumvi hapo riba haingii kabisa nitauza kiwango ninachotaka na wewe kiwango unachotaka kwenye masala ya viwango masala ya kukabidhiana si lazima tutakabidhiana baadaye sote au chukua yangu kabisa hii tende chumvi yako taliletea kesho fedha yangu hii mafi ishkal hapo riba haitembei kabisa hiyo ndo hali ya tatu kwa hivyo hapa kiufupi khulasa nafupisha hadithi tuna jinsi mbili tuna jinsi mbili jinsi ya dhahabu na fedha ambao ni pesa kwa sasa twaziita pesa na jinsi ya pili ni jinsi nyingine ambao ni chakula alburu washairi na zinaofanana na hizi mchele pojo kunde fivi zote ukiuza simfu moja kwa ingine mwenzake ambayo inayofanana masharti mawili chukua hiyo ndo kaida kukabidhiana na usawa ukiuza jinsi kwa jinsi ile ile dhahabu kwa dhahabu fedha kwa fedha tende kwa tende shairi kwa shairi masharti mawili hayo hayo kukabidhiana na usawa ukiuza aina hii na aina hii simfi kwa mathalan dhahabu kwa fedha hii ni hali ya pili ukiuza sinfi hii na simfi hii yani dhahabu na fedha au kauza fedha kwa dhahabu hapo masharti mawili eh, sharti mmoja yajuzu kuzidi dhahabu inaweza kuwa nyingi kuliko fedha haina shida lakini lazima mukabidhiane pale kwa pale na hali ya mwisho ukiuza jinsi kando kwa jinsi akhar ambayo hazina alaka kama dhahabu kwa chakula dhahabu kwa chakula mweza dhahabu kwa mchele dhahabu kwa kunde mweza kuuziana mtakavu wala hakuna sharti hata moja hapo riba haingii kabisa na riba hii huitwa riba alfadl au riba ziada mimi kupe dhahabu gram 50 alafu wewe unipe yako gram na moja kwa dalili kwamba oh yangu ya ni mpya yako ya kitamu au yangu imechanganywa changanywa yako haijachanganywa safi dhahabu safi haijachanganywa madamu ni jinsi moja masharti mawili ichanganywe sichanganywe hayo utayajua wewe gramu mia kwa mia hamsini hamsini iwe ni mpya ni kukuu imechanganywa haikuchanganywa sana lazima tasawi ipatikane na kukabidhiana pale pale nafikiri hizi hali tatu zitakuwa zimeeleweka Allahumma kama zijaeleweka vizuri mtauliza twende kwenye faida za hadith kumalizia fi hadha alhadith fawaid منها الحديث في الحديث بيان للأشياء التي تجري فيه الربا hadithi yabainisha aina ya mali ambayo kwamba riba yatembea riba al riba al ni riba ya kuzidi na riba anasia nasia ni riba ya kuchelewa kwa mfano tuuziane dhahabu kwa dhahabu mathalan mimi madam dhahabu yangu ni mpya au haikuchanganywa sana kwa kwamba mimi nitakupa yangu gramu 50 na yako vile inchanganywa sana au ni, ni, ni kukuu utanipa gramu 55 hii tano iliyozidi huitwa riba ziada au riba al kwa sababu yangu ni 50 yako ni 55 na zote mbili ni dhahabu ukifanya hivyo huitwa umefanya riba riba ya al ya ziada mfano wa pili dhahabu yangu gram 50 yako gram 55 lakini utaniletea kesho chukua yangu hii chukua yangu kabisa yako utaniletea baada ya jisaa baada ya nusu saa utaniletea yako ukifanya hivyo hiyo huitwa riba annasia riba ya kuchelewesha kukabidhi umechelewa kumkabidhi mwenzako hiyo riba huitwa riba annasia riba annasia ni riba ya kuchelewesha kukabidhi ile bidhaa kwa mwenyewe <clears throat> kwa hivyo haya ni mali yanayojiri riba ndani yake mali ambayo ni chakula kuna na mengine mali ambayo ni pesa kama dhahab na fedha faida nyingine ni kwamba sheria imekataza fihi fil hadith annahyu an bai'i jinsin bijinsihi mutafadhilan ni haramu kuuza mali jinsi kwa inginewe ile ile jinsi ingine kwa kuzidiana haifai kuzidiana madamu ni jinsi kwa jinsi hiyo hiyo ni lazima usawa au sinfi kwa sinfi hiyo hiyo ni lazima usawa dhahabu kwa dhahabu ni lazima usawa tende kwa tende ni lazima usawa fedha kwa fedha ni lazima usawa na sharti ya pili mukabidhiane وفيه جواز البيع بالتفاضل إذا اختلفت الأجناس أو الأصناف faida tatu ni kwamba yajuzu kuzidiana kiwango ikiwa sinfi au jinsi zimetofautiana kwa mfano dhahabu na fedha ni jinsi moja hizi vitu vile lakini dhahabu ni sinf na fedha ni sinf tukiuza dhahabu kwa fedha yajuzu hapa tuzidiane fedha ziwe 200 dhahabu 100 haina shida lakini tu bisharti taqabudh lakini lazima mukabidhiane kwenye kikao <clears throat> mwisho nitamaliza na masala na hii masala nafikiri inafanyika sana saa hii faida ya mwisho masala je hali ya juzu هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط أو بيع الفضة بالتقسيط يجوز ولا يجوز يعني كوز ذهبك تقسيط يعني كأقساط مجزأة يعني ميمن تكوب ذهابه lakini wewe utanilipa kwa muda wa miezi mitano kila mwezi utaniletea elfu kumi mwezi wa pili elfu kumi mwezi wa tatu elfu kumi mwezi wa nne elfu kumi mpaka ukamilishe kulipa hali ya juzu hadha yani uende kwa sonara nataka huu mkufu shilingi ngapi huu mkufu shilingi elfu mimi sina lakini sasa nina deposit elfu tukua elfu kwanza hii alafu kila mwezi nitakuletea kumi paka malize hal yajuz hadha au la yajuz hadi masala hii masala ukiitazama vizuri ni kuuza jinsi kwa jinsi mwenzake sema tu hii ni dhahab kamil na hii nyingine ni dhahab madhruba dhahabu iliyochongwa kwa sura fulani na dhahabu ambayo ni kino haijachongwa madhuruba ambayo si madhuruba ukiuza dhahabu ambayo ni asli dhahabu kwa dhahabu nyingine ambayo kwamba ni madhuruba imefanywa ni karatasi ya pesa au ni shilingi shilingi ikachongwa manake hizi pesa zetu saa hizi ni dhahabu zalinganishwa na dhahabu hukumu yake ni hukumu dhahab kwa sababu tabi' lidolar zafuatia dolar na huenda na dhahab lidhalika ni sasa utakao umeuza dhahabu kwa dhahabu na tukiuza dhahabu kwa dhahabu tunasema masharti manga mawili ni lazima usawa na ni lazima mukabidhiane lazima mukabidhiane kwa hivyo ikiwa mtauza dhahabu kwa auraq awraq ni warak si jinsi yake ile dhahabu nyingine hii ni pesa ya kartasi na hii unanunua ni dhahabu inavyotakikana ni watoa pesa wakabidhiwa dhahabu yako hii ndio inavyotakikana masala kwamba nimekuuzia tukua alafu kila mwezi utaleta kiwango kadha kadha kadha hapo itakosekana sharti ya takabudh kukabidhiana kwenye kikao itakuwa hakuna kwa hivyo wengi katika ulama wamekataa ukiwa wauza dhahabu kwa pesa ni haa wa haa haa wa haa nenda kachange utakapokutimia nenda kanunue dhahabu yako masala utakuwa dhahabu alafu walipa kidogo kidogo walipa kidogo kidogo hadha as-sahih min aqwal al-ulama min ar-riba hadha min ar-riba al-muharram alladhi la yajuz la yajuz uende kwa sonara utakuwa mkufu utukue pete ati kila mwezi walipa kidogo kidogo hadha mina riba bila shaka sasa ukitaka kujitoa kwenye riba hii ni ufanye hivi mwambie ule sonara mimi usinipe dhahabu nitaleta pesa hapa kila siku zishike tu taleta utaleta zikisha kutimia utanikabidhi dhahabu yangu hiyo haina shida kwa sababu itakuwa umekabidhiana pale pale pesa yako ishatimia hii na dhahabu yangu chukua hii masala kwamba uchukue dhahabu uende nayo alafu pesa ulipa kidogo kwenye masala ya dhahabu haikubaliki kwa sababu dhahabu ni malun ribawi ni mali inayoingia riba kama fedha hivyo hivyo pia kwa hivyo Allah Allah ya akhawat lazima tujue fiqh ya kuuziana na fiqh ya kununua oh ndio ndio hata kama kila mtu ufanya lakini sio kila analofanya mtu sawa na sonara yeye atataka pesa ashakushindika dhahabu ajua utalipa idhan la budda mina alhila ya kujitoa kwenye riba nayo ni ipi changa pesa nyumbani kwako zikitimia kanunue dhahabu utazila huwezi kuchanga mpe sanara akuchangie kila mwezi mpelekea kuwekea kule kwake zikitimia mambe hani kabidhi dhahabu yangu naye pesa yako hiyo kame ama uende uchukue dhahabu kipuli uchukue mkufu uende zako alafu kilipa polepole hadha minar riba bila shaki tahabu yataka taqabudh hata kama jinsi zimetofautiana utatoa kartasi ya pesa na utatoa dhahabu hii ni kartasi sio hata kama inalinganishwa na dhahabu lakini saa hizi hii kartasi na hii ni dhahabu ambayo ni chuma cha thamani idhan inavyotakikana kutatiwa bei kiwango inachokwambia ile nasara ule, ule nani sonara ni wewe ulete ile kiwango ambacho kwamba amekwambia ule sonara thumma baada dhalika sharti muhimu hapa ni attaqabu kukabidhiana dhahabu fil hal fallah Allah ya ikhwan hizi ni hali tatu au sura tatu ukiuza lazima uwe na hadhari na wengine ubadilishana ah, dhahabu yako vile nkukuu yangu ni mpya utanipa nyingi wewe kwa sababu nkukuu la haram hadha riba hadha min riba madamu ni dhahabu na dhahabu la yajuzu kwa mfano nitawapa dalili hii masala hii dalili ya masala mtume alayhi salatu wasalam siku moja alimtuma Bilal Khaybar akanunue tende akamletea tende alipofanya hivyo Bilal akachukua tende kukuu ya zamani tende kukuu ya zamani akaenda Khaybar baada ya kwenda Khaibar akauza chende kukuu na chende mpya akauza nyingi chende kukuu saa mbili chende mpya akachukua saa moja kwa sababu atakamtume apate chende fresh apate yaitwa janib janib ni tende ikiwa fresh kabisa yaanza kuvunwa nzuri alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelezea alivyofanya akamkemea sana akamwambia hadha riba ya bilal hii ni saa moja na hii saa mbili kwa nini umefanya hivyo akamba ya rasulullah hii ni kuku na mimi sipendi ule kuku nitaka ulele mpya mtume sallallahu akampa hila ya kujitoa kwenye riba akamwambia bi'i tamra washtari bihi janiba hii yako kuku nenda kaiuze upate pesa alafu chukua pesa kanunulie ile kuku ile mpya uniletee kwa hivyo ukitaka kutoka kwenye riba ni ufanye hivyo kama wewe una dhahabu kuku na mimi nina dhahabu mpya na waona mimi utanifaidisha iuze hiyo kukuu yako kaiuze pesa tukua pesa naenda kanunulie mpya wewe una, una haja ya dhahabu mpya sio ha naenda kaiuze ile kukuu yako alafu nunue mpya masala unipe yako kukuu mimi nikupe mpya hapo ni dhahabu kwa dhahabu lazima usawa na ni lazima kukabidhiana ndio mtume akamkemea Bilal madamu yuauza tende kwa tende hata kama zako nkukuu za wa mayahudi ni mpya lazima sawaa bisawa ndo akamkataza akamwambia rudi nenda kaziuze hizi kuku kwa pesa alafu chukua hiyo pesa nunulia tende mpya kiwango utakachokipata kilo moja nusu kilo robo kilo chochote hiyo ndo inavyotakikana na akamfundisha namna gani kujitoa kwenye riba kama na wewe kama una kitu kikukuu dhahabu kukuu au fedha kukuu mwenzako na mpya mukibadilishana dhahabu kwa dhahabu lazima usawa na mukabidhiani. hautaki hivyo nenda kaiuze tukua pesa alafu nenda kanunulie dhahabu mpya hiyo ndio inavyotakikanwa kisheria nafikiri umezidhibiti hizo sura tatu na mtu akisikiliza tena sautia e, eh, rekodiwa akisikiliza mara mbili tatu inshallah nataraji ataelewa lakini msishtuke kwamba oh ndio hisi ugumu la ugumu uko na ilmu yataka subra lakini biidhnillah nataraji mumeelewa hata kama ni kidogo insha Allah taala tutashika kwa hizo hadithi mbili kwa leo insha Allah taala naktafi hadha alqadar in kana fi su'al